eso está juicy. Salimos de paso el combo y un par de pussy. Tengo a tu morra bailándome en el jacuzzi. Se pone mal, es una diabla como Lucy, Lucy. Eso está juicy. Salimos de paso el combo y un par de pussy. Tengo a tu morra bailándome en el jacuzzi. Se pone mal es una diabla como Lucy, Lucy. Mami, llegó tu mexicano. Un tequila en la izquierda y un fernet en la otra mano que los dedos como Thanos. se quita la ropa, se queja si no la llamo. Se armó la grande, mami, pégate. Que traigo un trago encima, y yo quiero tocarte. cuando con el no en la troca para otra parte. Te monté en el trucho, yo a ti te monto, Si esa parte, este de parte. Y de Florencio Varela es el nova y te resuena. Placa, usa la policía. No la corran de nada que los pibes están al día. Si voy a México, tu cholo. Estamos en Chile, tu pololo. El Juve ya arranca un paso y quedamos todos reloj. te volé, corté Si te corté la peli, le lloraste a tus amigas. Sabe cómo es Llegó el tren y tomando porquería. día las pussy, están re locas en la tomando tusi. Acá es asado, no compramos con el sushi. México, Argentina, cotizando con la music. Con la music. Esa morra me gusta, esa turra me gusta. Se lo hago en el Corsa y se lo disfruta. En el día de after tomando relave. solo una noche, después no me llames. No te hueles, te ves ardida a mí me gustas, pero le di a tus amigas. Sabe cómo es, sigo de gira. Me vine por Argentina y ahora tengo un par de minas activas. Eso está juicy. Salimos te paso el combo y un par de pussy. Tengo a tu morra velándome en el jacuzzi. Se pone mal, es una diabla como Lucy. Lucy. Yo tan la pussy. Están re loca la estoy tomando sí Acá es asado, no compramos con el sushi. México, Argentina, cotizando con la music. Para las plebes y las turras, México-Argentina, el Noah, You Bailey. Vos sabés cómo es esto. Infinite, locura mix. Locura mix. Zona a todo ritmo.